Allahun e madhëruar e falënderojmë, vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët dhe ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër dhe ju motra, edhe sonte jemi në takimin e radhës në takimet e komentimit të fjalëve të Allahut tebareke ve teala respektivisht të xhuzit 29. Deri më tani kemi marrë dy sure, suren Al-Mulk edhe suren Al-Qalam. Sonte me lejen e Allahut të madhëruar do të vazhdojmë dhe do të fillojmë me një sure të re vijuese që është surja Al-Haqa. Surja Al-Haqa është surja vijuese që do të flasim për të me lejen e Allahut të madhëruar. Surja Al-Haqa është nga suret e Mekës dhe simbas shumë dijetarëve të tefsirit ka zbrit në vitin e pestë të dërgimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që jep me kuptu se është nga suret e hershme është nga suret e hershme e kur bëhet fjalë për këtë histori të shpalljes, domethënë është me rëndësi me ditë se a është e Mekës, a është e Medinës. Nëse është e Medinës kur ka zbrit, nga të gjitha këto na jep me kuptu pastaj edhe ë si është përgjigj Kur'ani në situata të caktuara që ka kalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dini shumë mirë që në këto fazat e para, në vitet e para, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është keqtrajtuar nga Mekasit. Pastaj ka fillu situata pak me u zbut, pastaj prapë është acaru. Ka fillu me u zbut për shkak se e kanë pa se presioni dhuna nuk po jep rezultat pozitiv, e kanë kalu në fazat e joshjes, me josh, domethënë me oferta të ndryshme, po as kjo s'ka kry punë, pastaj ka kalu në prapë në acarim, derisa është shpërngull pejgamberi alejhi selatu ves selam nga Mekja për Medine sikurse është e njohur. Prandaj në këto kohëra kur kur ka zbrit surja Al-Haqa, domethënë situata ka qenë shumë e tensionuar. Dhuna dhe presioni dhe agresioni kundër pejgamberit kanë qenë të përditshme. Janë persekutu shokët e pejgamberit në forma të ndryshme. Tash kur e ke një gjendje të këtillë, të nderuar vëllezër, një gjendje të kësaj dhune, një gjendje të këtij agresioni, të kësaj pamëshire, të humbjes së ndjenjës për të afërmin, se ata kanë qenë të afërm, vllazën, kushëri, shumë kanë qenë të afërt, ni popull, kur njeriu, domethënë, për me mbrojt epshin e tij, për me mbrojt interesin e tij të ngushtë, e humb ndjenjën për afërsinë me tjetrin, kjo është situatë bajagi kritike. Domethënë, pa dyshim se, pa dyshim se, e, raporti mes njerëzve, e ka një ndikim pastaj edhe në reagimet që njerëzit i bëjnë njëri-tjetrit. Po kur kur kjo hup, pastaj padyshim se është situatë kritike. Domthon, kur njeriun nuk e ndal nga dhuna, nga agresioni, nga padrejtësia, edhe afërsia është problem pastaj. Për arsye edhe ë Omeri radhiyallahu ta'ala na ka porosit që t'i njohim, t'i njohim të afërmit tonë. Ka thonë, mësoni lidhjet farefisnore, mësoni kënd çka e keni. E një nga arsyet që i ka përmend Omeri, pse me i njoft lidhjet, ka thonë, ngase njeri kur e din atë që e ka diçka, më vështirë i hin në hak. Në sens, më vështirë thonë njeri i bon keq. Mirëpo, kur edhe kjo pjesë nuk është më atraktive, atëherë pa dyshim situata është kritike. Prandaj të nderuar vëllezër, Ka qenë situatë kur ata realisht kanë humbë çdo mëshirë, edhe pse, domethënë, kanë qenë të afërt, e kanë humbë çdo mëshirë edhe për faktin që kanë qenë njerëz, e kështu me radhë. Prandaj, në këtë situatë ka zbrit surja El Haka. Surja El Haka të nderuar, gjithashtu është me rëndësi me kuptu në fillim, para se të vazhdojmë tutje, flet në tërësinë tematike të saj, në tërësinë tematike të saj, flet Për dy kohra si përgjigje për një kohë. Besoj që këtë ta kuptojmë drejt. Surja El Haka flet për dy kohra si përgjigje për një kohë. Për cilat kohra flet dhe cilës kohë i a përgjigje. Surja El Haka flet për të ardhmen, flet për të kaluarën, si përgjigje për kohën e pejgamberit Alejhi Salatu Ve Selam. Domethënë, është mirë me ditë njeri, kur janë situata të vështira, kur ka ndoshta tensione, por në tjera situata ma të relaksuara, pa dyshim, njohja, njohja e të ardhmes, ku duna me shku është me rëndësi. Edhe njohja e të kaluarës, ku kemi qenë e kush jemi është me rëndësi. Ngase të nderuar nëse për shembull, e ardhmja jonë është e përbashkët. E ardhmja jonë është, domethonë, e njëjtë, atëherë pa dyshim se kjo ka me ndiku në të tashmën tonë, dhe. Një njeri për shembull që kemi jetu me ta kushedi edhe 50 vjet, ndryshe e organizon edhe problemin ditor me ta, për dallim prej një herë është edhe shumë më korrupt. Po edhe e kaluara është gjithashtu. Në trajtim të kësaj sures do ta kuptojmë këtë ma ma drejt. Allahu xhel-le ve ala këtë sure e fillon me emrin e një ngjarje që është ngjarja më e madhe që ka me ndodh. Ajo është dita e gjykimit. El haqqa mal haqqa wa ma adraka mal haqqa. Këtu e drejtë e para që Allah me të fillon. Edhe vetvetiu fillimi i kësaj sure me këtë zgjatim, pastaj me këtë goditje realisht e fuqizon kuptimin. Tingulli i shprehjes e fuqizon përmbajtjen. Andaj el haqqa. Në vetvete është një farë lloj goditje. Një farë lloj, një farë lloj domethonë, qarje e diçkafit, kur godet kështu me këtë ngritje të zërit, pastaj ulje në një rrokje në foljet në dy shkronja të fuqishme të dyfishuar ato. Çka është el haqqa që Allah po flet për të në fillim? Tash është dita e gjykimit. Sipas gjithë dijetarëve është dita e gjykimit. Mirëpo Allahu xhel-le ve ala ka fol për ditën e gjykimit shpeshherë në Kur'an. por ka fol me emërtime të ndryshme. Çdo emër i ditës së Kiametit tregon një ngjarje nga dita e Kiametit. Emri i saj. Çdo emër i ditës së gjykimit tregon domethonë për një mënyrë të zhvillimit të ngjarjeve. për një cilësi të kësaj dite, e që është pa dyshim informatë për neve me rëndësi, qysh ka me konë ajo ditë. Këtu Allah dikun thot el qiyame, dikun i thot es sa'a, dikun i thot es sa'kha, edhe atje është goditje, es sa'kha. E këtu i thot el haqqa. Çka është el haqqa? El haqqa të nderuar, dijetarët kanë thënë se i ka disa kuptime. Këto kuptime ose kjo llojllojshmëri e kuptimeve nuk i bën këto fjalë në kundërshtim jo, veç e pasuron kuptimin atë. Fjala el haqa vjen nga hak. Do në dita e hakut. Dita e hakut. Por ka el haqa në kuptim të, domethonë, madhështisë, rëndësisë, peshës që e ka. Andaj, Allahu flet për ditën e gjykimit duke e trajtuar kësaj radhe si dita e hakut. Çfarë haku? Kjo është dita kur gjithkush e merr hakun e vet. Atë që e meriton. Pse? Ngase kanë ardh nga një dunja ku janë shkel haqet. E po shkojnë te një dunjë, te një botë atje ku gjithkush e merr hakun e vet. I mirë e merr hakun, edhe i keq e merr hakun. Në dunja a ndodh qështu? Jo. A merr njeri i mirë hakun që i duhet në dunja? Jo, zakonisht. Zakonisht jo. Njerëzit fillojnë me ja dhonë hakun njerit të mirë kur des, ja fillojnë, ka pak, pse, se s'ju pengon mo për s'dekti, me ja dhonë hakun për s'gjalli ja zen udhën atë, ata dunë mo sigurt që u dek, tani mo s'ka mo kurgjo, e tani livdoje sa dush se mo s'na prish punë atë. Andaj ja bëjnë përmendore një rrugë ja ngjitë në emnin që shtot apo të sa u konë gjallë kush e di çka me pa konë gjallë kishte thonë për ta e kështë të e s'e merr hakun apo njeri i keq e merr hakun n'dunja jo dhe dhe çka një sot diktatori apo të sa i keq u dek në shtrat për s'rahati apo e që e më të di na iku ja na iku neve ama Allahut s'mun i ik Allahut s'ka mo si me i ik përna, pa të mund s'ma më. Andaj Allahu po i thotë kurejshve të Mekës, që po e keqtrajtojnë pejgamberin s.a.s. Po edhe atyre shokët e pejgamberit që po keqtrajtohen, kujtone ditën e hakut, dy palët. Edhe juve që po ju merret haku, edhe ju që po ja merrni hakun dikujt, është një ditë që ka me dal, e gjithkush e merr hakun e vet. Prandaj e drejta nuk garantohet gjithmonë. Kemi folur edhe në takimin e kaluar për punën e të drejtës, dhe qysh me marr të drejtën. Por Allahu xhelle ue ala paralajmëron njerëzit që të kenë kujdes për ditën kur jepet haku. Ki kujdes atë. Ruju për qat ditën. Ruju. Kur e ka vendos Haxhaxhi, një udhëheqës zullumqar, para vetes Seid Ibn Xhubejrin, një prej dijetarëve ma të mëdhenj, e ka qit parëzën me ekzekutu. Ka thonë, arroganca e njerit ka njeri botë dhe poshtërsi pas e. Njeri ka arrogancë dhe i poshtër bohet. Domethonë fillon me u tall me njerëzit, Për shkak se, do më thonë, unë e mujtë tash. Po ti mund është për kosesht, o tërë, ma ka përsen kja, ka përsen kja. Kër faraoni i kërsnej si ribazat, ja u bëje, adin që kom ju gëshduhe, arogant, që ka thënë, fakt di ma në të kadhë, ba që ka dush, inë ma të këdi hadil hajat e dunja. Këtë që ka bënë të jërë dunja, të ka e pëllohë mundësin, që të, kërë ju e të sapër. Andaj kur vendosi Haxhaxhi Seid Ibn Xhubejrin para vetes e i tha unë e kam vendosur me të ekzekutu, ka marr fund kjo punë. Ti i dekt je. Me çka do, qysh po ki qef me t'vra. Para çfarë loje këtë? Në këto momente me lujt me jetën e njerit. Për me qëndru para njerit me ballhapur apo. Dhe kjo rregull, vallahi njeri sa ma i përulur para Allahut, ma koklart para njerëzve. Sa ma i thyer para Allahut, ma gjokshapur para njerëzve. Edhe kundërta. Edhe kundërta. Andaj Seid Ibn Xhubejri ky njeri i devotshëm. E Saidi çka i ka thonë? Me surën Haka. I ka thonë, qysh dush bonja. Qashtu qysh pret me ta kthy unë në ahiret, qashtu bonma mu, a kupton. Se qajo ka me t'gjet. A po kuptoni? Domethonë ti e ki tash mundësinë. Ti përzgjidhe metodën, qysh po ki qef ti. Unë e me e marr hakun tem, jeumul kijame. Qashtu qysh, qysh ti e ki malet atje. Unë e me marr hakun, qashtu bonja qëtu, se qashtu ka me kon, a kuptoni. Në s'ka me ikë haku, s'ka me ikë. Ta ka jep Allahu një trohë pushtet, e më ke hyp në qafë. Rregull, po ky pushtet shkon, a kupton. E tash, qysh më ke hyp mu në qafë, dije që edhe unë kom me t'hyp në qafë. Por me një kohë kur hala ma keq është. Se me t'hyp në qafë dikush në dunja kapërcen. është e dhimshme është e keqe, veç me t'hyp në qafë dikush në ahiret boll keq është. Se me t'hyp dikush në qafë në dunja, apo, domethonë, mundesh me gjet metoda për me hekë prej qafe atë. A mundesh me të njofshëm, me pagesa, e gjoni familjet, o, më ka hyp një në qafë, apo. Ama me të hypë dikush në qafë ditën e gjykimit, s'un e hjek, ja jo, s'un e hjek, derisa t'ja ep hakun taman, edhe haku pastaj o shumë problematik, se nuk paguhet, nuk paguhet ai hak me pare. Jo, po. Ma, çka është problemi? Ja lypë do punë të mira, do punë të mira që i ka bo, edhe qato punë të mira, ja fal këtij, a kupton. Prandaj dikush ka ngjinu, ose ka falë namaz, ka dhënë sadaka, e kështu me radhë, ama i ka bo zullum dikujt. E qati që i ka bo zullum, qaj, viktima, ka me i hypë në qafë tij. Edhe nuk i zdryp, mos e kuptoni kështu, bash në qafa, po, po, po flaj, po flaj, simbolikisht, apo, apo, nuk i zbret pej qafe, te t'ja merr sevapet me cilat paguhet haku i marrun, a kupton. Tash paramendo për shembull, ka raste qashtu ka në hadith, un s'e di. Se na nuk e dim të ardhmen, por pejgamberi sa sallam ka fol për këtë situatë ka thon i merr pej pej pej të mirave kur të harxhohen, që ka pas ka mundësi m'ju harxhu t'mirat. E tani ça bëhet? Ky që tash i ka hyp n'qafë, thot haku hala o Zot s'u kry, ky m'i dha do punë t'mira që i ka, po së haku s'u kry që u met hala, se aty o drejtësi absolute, thot atëherë merri t'kqijat e tua që i ke bo gjuja këtij në qafë. Qysh është gjendja e qatij njeri që i mirren sevapet e veta, e i hudhen gjynat e dikujt tjetër, e tash u kry, tash dil para Allahut jep llogari, me ça me dhon llogari, Ça me qitë përpara? Një situatë e vështirë, el haqqa. Prandaj o kurejshët e Mekës, mos mendoni se kujdestaria juaj për Qaben, që e ka shpërblimin e vet, ka mundësi m'ju shpërla, e m'ju amnestu para Allahut, për padrejtësi që po i bëni, jo, a kupton. El haqqa, dita e hakut, a kupton. Kjo është një kuptim el haqqa, çdokujt i jepet haku. Një kuptim el haqqa që Allahu xhallahu ka thonë është haqqa është diçka që do të realizohet hak ka me u bo kjo punë. Don Allahu xhallahu po dita e gjykimit dalja para Allahut është e domosdoshme. Është hak i patjetërsueshëm. Është ngjarje që s'ka mundësi absolutisht me u anulu. Këtë t'kryme e keni. El haqqa. Një nga kuptimet el haqqa është është dita kur zbardhet e vërteta. Zbardhet. Që në dunja jon punët pak të pështjellavta. S'dim tash kush e ka mirë, no. Ky po thotë kshtu, ky po thot kshtu. Ata po thojnë, ata po thojnë. Këta e bojnë këta, ka shumë, ka shumë gjëra që në dunja mjegullohen. Janë të paqarta. Veçan për shumicën e njerëzve. Veçan për shumicën e njerëzve. E Allahu po thotë, ka me ardhë ditë kur krejt ka me konë t'qarta. E që më si gale. Ka me konë e qartë, a është Pejgamberi alejhi selam, a është Muhammedi alejhi selam, i dërgumi i Allahut, a është Kurani fjalë e Allahut, a o do është mjavë, krejt ka me dalë në shesh. Krejt, e vërteta ka me dalë gjithsesi, apo. Ka m'u zbardhë, e tash paramendoje ti, vllezër, kjo ditë kur del në shesh e vërteta, sa, sa e dhimshme ka me konë për ata që e marrin vesh që janë konë të mashtrum. Që ka njerëz në dunja të shkretët ata, ata kujtojnë që, ata kujtojnë që për shembull që kjo rrugë është e mirë, apo. Kjo është rruga që garanton të drejta. Tash tu menu, janë konë, ka pasë në histori, ka pasë, ka pasë njerëz që janë dënu nëpër burgje tu menu që shoku filan e ka mirë, apo, janë betu për shokun filan, apo kanë hongër burg, 20 vjet, 15 vjet, kanë kanë marrë të rrahuna. Tani kur diq shoku, Edhe shokët e tjerë diqën, e murr vesh që e paskan mashtru atë. Apo? Qashtu tu konë? Qashtu gjithmonë? Një shok u shku, e një u ardhë, edhe ky shkon, që krejt shokët shkojnë, apo? E merr vesh n'ditë gjykimi që krejt shokët që i kish pas pasë, e kanë mashtru atë. E Allahu xhele xhelaluhu vetëm për citat të shokëve apo e shoqeve. E thotë Allahu xhele, shoqnia atë ditë shndrohet në armiqësi, apo. Shndrohet në armiqësi. Përveç të kujt? Përveç të devotshëmve atë. Ata që janë të devotshëm, ata miqësia ju shtohet. Ngase arsyeshmëria e miqësisë vazhdon, apo arsyeshmëria e miqësisë vazhdon. Ndërsa ata që kanë qenë në miqësi Për arsye të përkohshme, kur skadon arsyeshmëria e miqësisë, shndërrohet në armiqësi. Tani ti lexon Kur'an, çka bojnë n'ditë gjykimit, o Zot, shtini nër komb tona t'i shkelim, o Zot mallkoji, jo ky m'ka thon. Allahu mos na boftë prej tyne Janë konë bashkë, bashkë janë konë. Kur ta shohin gazepin në ditën e gjykimit, ta shohin hakun që po del, kur shohin që demaskimet po marrin fund, maskat po bijnë, kur t'i shohin, tani jo ky m'ka thonë, vallahi o Zot e kam pasë nijet, po ky s'um leke. Po tash, apo tash, apo tash. Ky më ka mashtru, unë e kisha ky është i dijshëm, i ka pasë do pr., dr. përpara, a kupton, në kështë du të mengu, a kupton, kjo e me... A kuptuat? El haka, dalin shesh komplet titujt, diplomat, kejt dalin atë, a kumë për i me, a su kumë për i me, kejt, el haka. Që ka kjo sure është bagi e dridh hesapin, a kupton, shkakton tërmet te njerëz, Kur ka zbrit kjo sure, kur ka zbrit kjo sure, një nga, një nga e, e, e, e, agresorët, një nga, një nga, domethënë, e, e, e, e, njerëzit më të këqij, në kohën e pejgamberit sa, E i thot pejgamberit, kurrë s'kam me të besu, pse djali jem s'a pejgamber, unë kom prit djalin tem, pse borë se e kom shti me ato, ne? E tash kur s'besoj, çfarë meq me kjo? Çfarë meq me kjo? E Allahu thot, ka ardh dita el haka, e merrni vesh, kush o baba i urtsisë, e i shkencës, e kush o baba i dijes, e kush o injoranti, kejt mirren vesh. El haka. Unë po tregon për një ditë madhështore, në formë shumë madhështore, madje me nuanca të një lloj kërcnimi, edhe po thotë, e ku e din ti ça kjo ditë? Kjo është bagi në vëzër, një farë situate që të ka dalë pak apo. Ku e dini ça kjo? Ke pa për shembull, kur njerëzit ka situata të vështira, për shembull, mund të ketë për shembull ndonjë, ndonjë krizë shëndetsore, krizë ekonomike, apo, që është shumë serioze. edhe i ngjon njerëz flasin për shembull lidhje pa lidhje, ja kjo, e një njeri i dijshëm, i din punët, ça din ti ça kjo bre, pa di për ça po flet ti bre, a më kupton, po ti me di çka kjo për, kjo është, në shka, ka, po jo star, jo, ka një, qysh po fol, e Allahu po thotë O mel haka, a e dini ju çka është el haka? Po me di çka është el haka ju ju? S'ia lëshoni kurrë ballin Allahut pisezi, po a e dini çka është, po a e dini çka domethënë me dalë para Allahut, kejt me dalë në shesh, a e dini? Cili prej neve i ka kejt paq punët me hakun? A, që dhe të po i zotë sot bën el haka, ki me po ku dalë në? Problema ke punë? El haka, Ai thotë pejga, ve ma edrake, a ti pejgamber, ku e din ti çka është el haka? S'e dini ju çka është, s'mun e paramendoni çka është el haka? Allahu i mëson çka është el haka. është nimeti i Allahut, është begati që Allahu i mësën. Po, është pak e frikshme, është pak kërcnuese, por është begati. Si ju mëson që të këndelleni, ju mëson që të përmirësoheni, ju mëson që të pregaditeni, apo, ju mëson? Prandaj është, begati prej Allahut që Allahu me mësu çka është el-haka. E tash, mas kësaj, Allahu Xhelle ue Ala kalon, mas një, mas një kijametit madh, Kalon Allahu Xhelle me sill shembuj të një kijameti shumë, shumë i vogël, pakrahasimisht, domethonë, i vogël në madhësinë e el haka. Po ta kqyrni është i vogël kjo, për. Allahu Xhelle ue Ala thotë, kedhdhebet themudu wa adun bil karia. Ama, këtë ditë kaq të madhe, Themudi dhe Adi, dy popuj që kanë qenë të njohur për arabët e asaj kohe, ata e mohuan këtë ditë. Ata e mohuan. Themudi ka qenë populli Salihun ta zëmë. Ka jetu në ka jetu në veri të gadishullit arabik te vendbanimet e El Hixhr që quhen, njohur arabët. Ndërsa populli Ad është populli Hudit alayhi salam. Ka jetuar në lindje, ka jetuar në në lindje po, domethënë ka pjesa e Jemenit në Hadramaut. Prandaj kanë qenë dy popuj mes tyre ka qenë Qabeja, Mekeja, njëri në lindje tjetri në veri. Prandaj si popuj kanë qenë njohur. Arabët kur kanë bërë tregti me Siri, Kurejshët, edhe kur kanë bërë tregti me Jemen, kanë kaluar nga vendbanimet e tyre. Që kanë met të shkreta, që kanë met domethonë komplet të braktisura. E Allah po thotë, këta dy popuj, Themudi dhe Adi, kanë mohuar ditën e kijametit. Kanë mohu këtë kërcnim, nuk e morën përnime kërcnimin. Andaj këtu Allah Xhelle ue Ala përmend se ata u shkatrruan me tagije. Disa nga ulemat e tefsirit kanë thonë që tagije është shkaku i denimit, jo forma e denimit. Dhe disa kanë thonë është forma e denimit. Pra për popullin e Themud, ka disa mospajtime rreth asaj qysh janë denuar. Ngase nëse është tagije shkaku i dënimit, i bjen domethënë u dënuan se e tepruan. E tepruan. Allahu Xhelle ue Ala ua dërgoi Salihun a.s. si pejgamber. Edhe i solli argument të mjaftueshme Salihu. Jo i thanë ti nëse don na me të besu ty, a po e sheh qit guri. Domethonë që qikjo shtyllë qishtu prej mermerit. Një shkam i madh. Ti një deve me nxjerrë. Se ata janë konë, beduinë. Domethan me deve i kanë pasë shembujt. Edhe ti me nxjerrë një deve, apo prej këtu. Shikoje absurditetin e njerëzve apo. Çfarë lidhje ka nëse del devja prej qitu me çka po i fton këta? Mirëpo çe. Mendje njerit. Allahu xhele ve ala e nxjerr. Kjo është mrekulli. Për me e vërtetu saktësinë e thirrjes së Salihut alejhi selam. Kur doli devja, thanë, na ke bo magji, kjo është magji kjo, edhe nuk besuan. Atëherë Salihu tha, alejhi selam tha, okej, okay, në atë kuptim, ju s'doni me besu, mirëpo, deven mos e ngucni, deven mos e ngucni, se kjo është shenja e Allahut, këto shenja të Allahut mos i ngucni, se shenjat e Allahut me i ngucë është problem, Mos i nguc shenjat e Allahut. Ju mu thumni, në kuptim, përgënjeshtroni, mu mos i besoni, është që prej juve. Ama, deven mos e ngucni. Lene. Madje pat njëfarë lloj urdhri nga Allahu xhele ve ala, që edhe ujtë që Allahu xhele ve ala bëri për deven, i lejë ata me pi, po tha një ditë devja me pas hise aty apo. Krejt i prishën. E tepruan tani. Edhe deves ia marrin ujin që Allahu ia dha, edhe e therën deven, krejt kufijtë i tejkaluan. Në kjo është, të ndozë, ky tejkalim, në çfarë kuptimi është? Në dikush, po qysh e tejkaluan një deve e kanë mytë? Jo, jo, s'është një deve, e fërë. Jo, jo, s'është një deve, e fërë. Kjo është, kjo është, domethonë, eskalim i rebelimit ndaj Allahut tebareke ve teala. Nuk a deve. Për shembull, dallon dallon njeri njeri dallon kur për shembull beson ama s'e praktikon. A është ky një nivel i rebelimit? Është. Allahu xhallahu thot, këto duhet me u bo. E di që duhet me u bo po çfarë? Kjo është një një një nivel. Nuk është një nivel larg asaj, është, ama është një nivel i mëkatimit, është. Dikush, jo që nuk e praktikon, po as beson. Kjo është një nivel ma i avancuar i rebelimit, apo? Qysh, ti le që s'pe praktikon, po ti s'po beson që Allahu e ka pas mirë, ose Allahu ka zbritë, kjo është ma e keqe. Kjo është ma e keqe. Niveli tjetër që i rebelimit, nuk beson, nuk praktikon, por i përqesh ata që praktikojnë. Kjo është hala ma nivel, që ti s'beson për veti, ama me i përqesh ata, me u tall me ta. Kjo është nivel ma i nalti i rebelimit. A prej që shkon sutal tu eskalu? Që kjo është eskalimi, tagije. Je tu e tepru që tash. Je tu e tepru. A po shkon tu e tepru. Paramendo tash për shembull, situata nuk beson, nuk e praktikon, por i pengon ata që praktikojnë me praktiku. A, kjo është tepër tash. Leni njerzt rahat. Leni njerzt rahat n'fe të Zotit. Ti s'po don e jotja, ama leni njerzt rahat n'fe të Zotit. ose ma e nalta që është, le që i pengon, por edhe i lufton, kjo është rebelim i madh. E Themudi kaloi në nivelet më të nalta të rebelimit, qata Allahu tha, u dënun se e teprun, e teprun, s'po doni me i besu Salihut, rrini, jetoni të soj ka për Allahu ymër, ama pse po e mytni argumentin e Allahut që e ka zbinë të kjo, rebelim ata shumë i madh, kjo është guxim i madh, U dënuan, Allahu thotë, bi rihin sarsarin atije. Tri sene në këto. Rih është erë. Erë. E kjo erë që u shkatërru me ta Adi, çfarë ere u konë? Erë rëndom si verës që fryn? Jo, jo, jo. Ka përmend Allahu, ka thënë është erë, ama sarsarin atije. Sarr në gjuhën arabe, ose sirr, në dy versionet, është, është era e cila do nga fryma e madhe lshon britmë të madhe. Të. Ka pa për shembull kur je n'shpi dikun, e mos me konë diçka mshel mirë, e fishkllima e erës se, ma shumë të bënë ajo se era ato. Që po fryn, a kupton, ka më. Që kja asë, është përna e shungllima e erës, ajo britma e erës, a krasi kon erë, ka pas brit, edhe u kon e ftoft. Ftoft akull, ka fry, a kupton. Mos vet, a kupton. Më e me të shti përfuni, e, më heqë më së kamën ato, a kupton. Që kjo është, El Hakka, kjo që i ka rrok këta, është fryma, a kupton. E kur të rrok kjo me të jo shkret, e ça bon qatëherë, a kupton. Që veç ka fry një erë. Wa amma adun, Adi u shkatrua me një frym, u shkatrua po me një er, er. E s'tha sarsarin atije. Atije sarsarin thash shungullim, shun shun domethanë er, sa veçanërisht veçanërisht kjo kjo kjo ky zu i erës, kur është era dimnit ftoft. Kur është acar ka zu më të madh se kur është er e, e verës apo. E fryma e acarit është më e madhe, ka dhe këzu. E pra er e akullt, edhe e, me shungullim të madh, apo, edhe atije. Çka është atije? E kena përmen në suren Mulk, Allahu thotë, Sakharaha alejhim. Çdo shprehje në Kur'an do të mundohet ka pak me menu se ka kuptime. Kur flet Allahu xhele ue ala në Kur'an për erën, çka thotë? Jau ka nënshtru Allahu juve erën. Era është që fryn, Allahu jau ka nënshtru juve, ju shërben era juve ju shërben. Pse na shërben neve? Po, pra mos me pasë erë. Çfar aromë ashtu? Era fryn, largon erënat e këqija, lëviz anijet, apo pastaj bën fekundimin e, e, e luleve mes veti, e banë këtë atje procese të ndryshme biologjike që ndodhin për shembull, e shumë e shumë dobi era që i ka, apo. Allahu thot kët ushtar tonin, ushtar i joni është era. Na e kena kriju. Allahu thot, unë e kam kriju. E kam dërgu hyzmet juve me u ba. Kësaj radhe kur po flet për dënim, s'pa thot jau kom dërgu n'hyzmet. Po sekharaha alejhim. E alejhim është kur t'hyp në qafë. Ala, përmi, apo. Se sekhara lekum. Allahu xhele ue ala e ka nënshtru për juve. A mirë, apo. Ama kur thot alejhim, me t'hypë era në qafë është problem edhe. Çka i ban, furtuna. Seb'a lejalin, shtatë net e tetë ditë. Sakt sa ka zgatë procesi i dënimit, subhanallah, kush u konë aty? Kurkush, Allahu e pa, sakt! Nëse ka zgatë shtatë net e tetë ditë, i bjenë, Ka fillu në mëngjes e ka përfunu në aksham. Apo? Se i ka rrok tetë dit, ama s'e ka rrok natën e, e teta, apo. Shtatë net, rrafsh, me tetë dit të plota. Apo? Edhe furtun e pandalshme. Shikoni për shembull, sot te ne, kur, kur paralajmërojn për furtun, apo. Paralajmërohet për fortuna, apo. E a din shpejtësin, e a din, e ka mësu Allah mi kuptu këto sen, e din kur vjen, e din krejt, edhe çka bojnë njerëzit, ikin, kurgjo s', e ça kimi bo, mundën mu fortifiku, mu mshel, domethonë. Edhe pse, edhe pse, kjo furtun zgat shkurt, apo, shkurt, mobilizohen shtete për mu mbrojt, evakuohen njerëzit nga furtunat e rëndomta t'dunjas, janë ato, të rëndomta t'dunjas. fortifikohen me gjithë fortifikimin, me gjithë paralajmërimin, me gjithë evakuimin ka viktima apo. Ka shkatërrim apo. Me gjithë kohëzgjatjen e shkurt, gjysë ore, 15 minuta, po në mos ditë, ni orë, hajde, s'ka më rëndësi, shkurt. Edhe kur sheh tani, Zoti hajr e boftë, nuk gjen tull mi tull. S'ka as kulma, s'ka ka pas në vendbanim këtu, e keni pa çka shkatrron. A keni pa çka bën? Fortuna. Ja kanë ngjit do emna ata, kjo kështu, kjo kështu, ata emnat e njerëzve ata. Ata furtunat krejt e kanë emnin Abdullah. Robt e Allahut janë krejt ata. Na emna s'jau dimë si kanë. Na mund t'ngjitim emna qysh na pëlqen neve, ama emnat i kanë Abdullah. Rob i Allahut, Allah e ka dërgu ato. Përmendni, cili vend n'dunja, kalzomani, ka mundësi që nëse bjen shi i rrëmbyeshëm, një javë, shkart, nuk shkakton vërshime, rrëshqitje dheu, kalzomani një vend që është shumë i përparun, në shë shi, le t'bjen sa dush edhe na, edhe shumë që ndodhëm. edhe, edhe me pas edhe me pas rrjete të përçimit të ujit deri të hyj të merr ato. A keni pa? Na shohim në vende ma t'zhvilluara i kanë problem, i kanë problem domthon tornadot kur çohen e kur lëvizin valët, e kur valët përplasen. Na shohim veç një ndryshim klimatik kurgjo. Sara, arab, n'gjuhën arabe sara, është, domethonë, e, kur njeriu bjen, bjen, me humbjen e plotë t'vetëdijes, nuk di as qysh bjen, mjaft. Sa njeri ka mundësi vdes, pa s'përplaset, në krevet, i shtrim, i smut, tentojna, Allah e di qet shkak, A sara është qysh osht në komë, me të përplasë një fuqie madhe, në pamundësi me nal, a bjenë me kry, a bjenë me durë, s'ki më kontrol qysh ki me ra, apo. Po njeri për shambull, i cili është në komë, e në moment e humb vetëdijen, moment, i shkimen krejt dritat e, e trunit, apo. A ka mundësi m'u majtë me një dorë? S'ka qysh m'u majtë? S'punon, nuk jep urdhën. Qikjo ramja është ma me pasoja, se vetë shkaktari i rames. Që ka mundësi me ra, e then krytë, qafën, dorën, sakatohet. Qikjo është sara, rënje si pasojë e goditjes që ta pamundëson kontrollimin e rënjes a kupton. Dhe pra ashtu ka fry era, që i ka përplasë nëpër shpia, Allahu na rujt, pra ajo ju ka hi në shpi, i ka gjujt për zidi, për muri, një i ka pëlcit atje kryt, tjetrit i ka pëlcit për toke, një i ka gjujt në hava njo, Allahu alem, a kupton. Kur kanë ra, sara, si ngordhësira, a kupton. Subhanallah. Në gjuhën arabe është fundi i diçkafit, fundi i diçkafit. E thotë Allah xhalla xhelalu sikurse fundi i hurmës, që është rronja e saj edhe trungu, pjesa më e fuqishme e hurmës atë. Domethonë Allahu thotë kanë qenë sikurse ajazu nakhlin khawiya, sikurse domethonë a, a, pjesa e trungut të hurmës apo pjesa e trungut të hurmës e cila Prandaj Allahu thot qësi ere, kur ka bo, fe hel tera lehum min bakije, a mund me gjetë gjurmët e tyre dikun që dikush i ka mbijetu, dikush, a mund e njeh? E përshkrun Allahu këtë gjendje për të tregu se kanë shku, Edhe s'u met asnjë dëshmitar me tregu çka ka ndodhur Binafter. Pasi Allahu vazhdon me tregu se po du komplet me përmend këtë pjesën e dënimit, pastaj me me përmbyll edhe me disa dobi të rëndësishme të asaj në fillim që thash, e ardhmja dhe e kaluara. A kupton. Po. E ardhmja a patë ku ke ardhmja? Ku ke ardhmja? Te shpjegimi i El Haka, Kiameti, apo e ku është e kaluara? Thamudi, Adi qeta e kaluara? Se na e fillum ligjëratën me e ardhmja dhe e kaluara, apo shpjegova pak tani thash rikthehemi prap me kuptu të ardhmen të kaluarën, që është shumë rëndësi për të tashmen. Këtë e përmendëm. Njohja e të ardhmes dhe njohja e të kaluarës apo janë përcaktuese për ndërtimin e të tashmes. Rëndësi është shumë Allahu xhelle ue ala thot Mas tyne erdh faraoni apo. Çka, ue xhae Firaunu, kjo shprehja, çfar ndodhi. Çfar përplas njerëzve? Erdh faraoni kishe s'u bo kurgja. Ue xhae Firaunu. Edhe pretendoi prapë se është filoni, e është zoti, e prapë iu kthy zullumit. Nuk murr mësim. Wal mu'tafikatu bil khati'ah. Mu'tafikat do të thonë disa vendbanime që sipas shumicës dijetarëve bëhet fjalë për popullin e Lutit alayhi salam. Populli i Lutit alayhi salam domethënë ë kanë ngjashmëri me faraonin shumë ato. Edhe Themudi ka ngjashmëri me faraonin ka një aspekt, nëse populli i Lutit ka ngjashmëri me faraonin ka një aspekt. Apo. Që faraoni është fenomeni që ka përmbledh krejt këqijat e mundshme. Faraon. Pastaj ka popull që janë shkatërru që kanë ngjashmëri me faraonin në përpjekjen e tjetërsimit. Apo. Faraoni ka tentu që, faraoni ka tentu që përmes presionit me e tjetërsu natyrshmërinë e besimit. Apo, Natyrshmërinë e besimit, njeri i natyrshëm beson në njeri a në Zot, natyrshëm. Po në Zot, natyrshëm. Po kur i tjetërsohet natyrshmëria, beson njeri, n'gur, në lop, në gjithçka. Po kjo është tjetërsim tani mo, kjo është mo, nuk është njeri ky mo, në kuptim të natyrshmërisë. E faraoni ka dasht me jau tjetërsu njerëzve natyrshmërinë e besimit përmes pushtetit. Unë jam këtu. Lumenjtë i ka gjetë. I ka gjetë ai. Ky lumi Nil u kon para se me lind faraoni. Çka mentaliteti i njerëzve vallah agresor. E gjoni të mirë, e gjo... s'e ka pru ai. Sillet si me kon ai zot i saj, Andaj ka thonë, këta lumenj që po rrjedhin nën mue, këta unë i kom bo, e çesi farë, pralla palidhje t'tij që i kemi fol disë herë, po ka tentu me e tjetërsu orientimin e besimit të njerëzve. Besimit, natyrshmërinë e besimit. Ndërsa populli i Lutit, çka ka tentu me bo? me e tjetërsu natyrshmërinë e orientimit të njerit. Natyrshëm, njeri, natyrshëm, mashkulli, kah anon, në kuptim të plotësimit të vet, e të përmbushjes së nevojave të tij të caktuara, kah anon, natyrshëm njeri. Gjatë krejt historisë natyrshëm, kah anon njeri. E dishme, dhe? Mashkulli anon ka gjinia femërore, femra anon ka gjinia mashkullore. A o qiky standardi i natyrshëm njerëzor, gjithë qishtu o, ka me pas me qishtu o, po, gjithë u konë qishtu. Po, populli i Lutit ka dasht me e tjetërsu këtë orientim, apo, me bo ndryshe, me anu mashkulli ka mashkulli. Andaj, të dy palët, të dy palët, edhe faraoni, edhe populli i Lutit kanë tentuar me e ndryshu natyrshmërinë e njeriut, apo, që e ka kryu Allah në atë natyrshmëri. Prandaj Allahu Xhel-le ue ala i kërcënon dhe këta që tentojnë me ndryshu natyrshmërinë që Allahu në të i ka kryu njerëzit se nuk kanë sukses. Khatia, na mundë me përmend se është khata, arabisht është gabim, është mëkat i madhë, që ashtu është, e tjera, por pse ka shprehja khatie, apo, se duhet me mendu te shprehjet e Kuranit, pse khatie? Mund të jetë nga kuptimet që i gjemë tek shpjegimet, se me imponim, me joshje, edhe me grupime të shumta, ndryshohet kjo punë. Gabim, apo. Gabim është ajo. Kush ka luftu kundër këtij tjetërsimi të natyrshmërisë në kohën e Lutit, kush ka luftu? Veç Luti alejhi selam. Apo? Veç Luti alejhi selam. Ngase familja e tij, po, ka pas pak, grun e ka pas kundër. Pak shumë, pak, argumentet flasin që Lutit i kanë besu shumë pak njerëz, shumë pak. Mund t'jet numër i vogël njerëzve, shumë, apo. Kush i ka dalë përballë kësaj? Veç Luti alejhi selam. Ata kanë qenë shumica dërmuese dhe kanë kalkulu se këtë orientim të tyre për tjetërsim nuk ka mundësi Luti si një njeri veç me e nalë këtë punë. Kjo punë tash veç e merr dynjanë, apo. Ata kanë menu, apo. Mirëpo Allahu po i thotë, shikoni, khata, gabim është kur ti menon se tjetërsimi i të vërtetës Tjetërsimi i natyrshmërisë përcaktohet mbi bazën e fuqisë mediale, njerëzore, jo, jo, apo, jo. Mjafton me konë një njeri me folë. Mjafton dy me konë tok. E që Allahu ata m'i bo sebep me i përmbysë kalkulimet e gabuara të tjera, apo. Kjo shumë rëndësi, apo. Prandaj me rëndësi është me konë dikush që e mron këta. Pse është, elhamdulilah, sot natyrshmëri janë këto punë në shumicë, por prapë po tham që Janë kalkulime të gabuara se dikush mendon se ka mundësi me forma të caktuara të imponon tjetërsim të natyrshmërisë. Andaj Allahu thot: "Fa asau rasul rabbihim." Këta krejt të dërguarit që Allahu ja dërgoi i kundërshtuan. Fa akhadhum akhdhatan rabia. Krejt edhe këta, si këta t'part, ekhadhehum, i kapi Allahu Azogjel, kapi rabia. Çka rabia? Raba jërbu është diçka që rritet, diçka që shtohet. Allahu thot i ka i ka dënu Allahu me dënim shumë ma të madh se ç'ka pas nevojë. Për shembull, për me mytë faraonin, a u dosh me ja rrxu krejt detin në krye? Jo, po ta, ka mujtë me, me ma pak. Ka mujtë ma pak, ka mujtë Allah me mytë faraonin ku ka konë 3 metra deti. Ka mujtë midis, ku ka konë pak a 200 metra deti. Për. Pse është me, pse, pse është shtu fuqia e dënimit, përtej nevojës, pse? Për të tregu që, për të tregu që, bëhet fjalë për një forcë të parezistushme të dënimit apo. Çka, për shembull, njerëz ka melun qere, sa mund ke me ndodhë, deri në 3 metra. Ta, grupojmë 2 metra, bon, a din, e, Allah, dhe çdo kalkulim, që ka më nëzim, dhe, dhe, çdo kalkulim që e bëni, se keni mundësi në forma të caktuara, si pasojë e të arriturave të caktuara, si pasojë e Diçka të caktuar që e keni, në atë bazë kalkuloni se keni mundësi me i shpëtu dënimit t'Allahut harrone. Se është shumë ma i thellë, shumë ma i madhë se mundësia për rezistencë apo. Ka shumë rëndësi. Ky është mentalitet njerëzor apo. Mentalitet njerëzor apo. Prandaj vllezër, djali i, djali i, Nuhit çka tha, Nuhi tha, o djali jem, ka me ardh një, një vërshimi madh ka me ardh, ka thonë shkoj n'mal, hipi n'bjeshkë, atje, atje s'vjen vërshima, sa hi, ne thonë normal, nuk, nuk vërshojnë, nuk vërshojnë, nuk s'kena ni që është vërshu bjeshka, tamam me u vërshu bjeshka, s'ka kush raporton që u vërshu mo, apo, se këta që nër bjeshkë, shkun, Ama kur ti, kur ti kalon situata abnormale, kur ti bën gjynah në fund abnormale, kur ti ki kërkesa skajshmërisht panatyrshme, vjen dënimi që dhe tani edhe bjeshka vërshohet ato. A me kuptan? Se ai, mirë e ka, ai, mirë e ka menu, djali Nuhit s'u kon i hup, në kuptim me, domethënë, unë i për qeto, jo, ja, e ka ditë, në bjeshkë hypi n'kodra, e s'vjen uji, po erdh uji. Po erdh, erdh, edhe bjeshkët i mbloj, krejt e mbloj, krejt e mbloj. Andaj m'ju ka dok që, me thanë normale, po, hypë këtu strukna, gjithçka ndodhë, kur s'është normale. Ama kur vjen urdhni i Allahut për me e ndrru situatën, se ju e keni ndrru, krejt kemi me u bind mo, krejt kemi me u bind, s'ka mo, as strehimore s'ka që të nalë mo, as, po, me njerës mu në bobëtën, Nëse e ka një armë, sa shpejtësia, sa çpon qikaq. Okej, okay, edhe ni mur e bojmë që mbrohemi kushtimisht. Kjo me njerëz. Ama me Allahun s'mund të kalojmë kështu. Na strehohemi këtu e na bëjmë kështu. E na i bëjmë duvare e tani Allah çka duhet. Edhe djegu, hi e pluhun bëne, e merr atë hi edhe gjuje ka i copë në çdo pjesë të oqeanit, apo, thujtë një grusht gjuma në oqeanin Pacifik, një gjuma atje, krejt shpërndaje. A ka me konë problem rinjallja për Allah? Jo, apo. Allahu po thotë s'kini ku me ikë, apo. S'kini ku me shku, apo. Dhe kjo është ajo që deshta me përfundu në fund të nëvërë në përmbyllje, se Allahu xhele po i thotë njerëzve se, Leni ti komplekset e njerëzve ato. Jo, jo. Nëse ti ki plan për në xhenet, ti je tu menu për në xhenet me shku, ti je njeri më vizionar. Më vizionar. Ngase ti je tu, tu shiku çka ka edhe përtej dekës. Pse, kush ta ka mësu ti kitë vizion ty? Për të ardhmen, kush ta ka mësu? E kaluara jote. Cila është e kaluara jote? Krijimi i Ademit alejhi selam apo për me e kry një qëllim caktuar. Andaj e kaluara jonë e njerëzimit, që e shpjegojmë na njerëzimin, e shpjegojmë se e ka kryu Allahu njerin, edhe e ka mësu Allahu njerin, edhe Allahu ja ka përul melajket njerit, e ka nderu, Allahu e ka begatu njerin etj kjo, është e kjo e kaluar. E kaluara kjo. Me qëllim të caktuar për ta adhuru Allahun dhe e ardhmja e tij ka m'u përcaktu mbi bazën e kuptimit të tij për të kaluarën nëvërë. Që kjo është një. Ai që e kaluara e tij është, e kaluara e tij është, për shembull e thonë, Pe një kafshe të caktume e rastësishme, s'ka në shpirt njeri është materie komplet a po, des gjeje ku dush, a po, s'ka mundësi me kon e ardhmja e tij ndryshe pos qashtu, a po. E ardhmja e tij ka me kon veç çka kanë me hongër, çka kanë me pi, ç'i sesë më naçi, se e kaluara e tij u kon qashtu. Nëse na kena, nëse, s'është kjo, një dhe s'ka me këtë, po hipotetikisht, nëse e kaluara e njerit është evoluim nga një kafsh, një kafsh, se me këtë kuptim edhe njeri është kafsh, po më e avancuar, kafsh më e avancuar. Nëse njeri, nëse njeri ka evoluu nga kafsha, në vëzër, Kafsha. Çfarë të ardhme ka kafsha? A mund me folë, për shembull, e ardhmja e kafshve? Çka folet për të ardhmen e kafshve? Kurgjë, veç qysh kanë me hongër, po. Po. Apo? Qysh kanë me garantu një tokë dikun ku, për shembull, nuk rrezikohet, nuk rrezikohet mbijetesa e tyne, për shembull, se ka mundësi shteret uji, ka mundësi klima, po krejt ka të bëj me Në kafshë i lidh e kaluara me të ardhmen, i lidh e kaluara me të ardhmen mbi bazën e mbushjes barkut, a po. Lëviz dikah mbi bazë të mbushjes barkut, a po. Prandaj qato mendon, mentë i ka rrëth, rrëth, domethonë, rrëth aspektit të barkut të tij, a po. Dhe çka e rrok në atë hapsirë gjeografike të barkut të tij, a po. Çka ka, ku që ma shumë? Prandaj edhe e ardhmja e tij qashtu ofron. Ndërsa e ardhmja e atyne që kanë të kaluarën me Ademin alayhis salam, është ndryshe, a po. Prandaj edhe të nderuar, Allahu ka përmend se e ardhmja është el haka, për qita që kanë pas të ardhmen e tyne të lidht me bark, çka bëhet kije me të ardhme. A jam ngi? Jam shku unë, s'kam as darkë me hongër, kur ka ardh era, a po, kur ka fryma, s'kam pas afat, nuk jam paralajmëru fare, a po. Për këtë arsye, kush qysh e ka të kaluarën, ka me pas edhe të ardhmen, edhe ka me qashtu me e, e organizu të tashmen. Kjo është ajo që komplet deshta me përcjell si mesazh, a. Që nga fillimi deri në fund. Nëse e kaluara jon është Ademi alayhis salam. Dhe e ardhmja jon është ahireti që këto tmerre mos me i përjetu. E nëse qështu e ka dhe me kon atëherë ta rregullojmë të tashmen. Na të kaluarën s'un e ndrrojmë, po as të ardhmen s'un e ngutim, nuk dim, por të tashmën munëm me e ndërtu, duke dëshmuar se e kemi kuptuar kështu të kaluarën, edhe kështu presim me kon e ardhmja jona, po, është e përditshmja jote, po, që kjo është, çka je tu bo sot, me çka po merresh sot, është treguas ku jeti mes të kaluarës edhe ku jeti mes të ardhmes. Nëse e tashmja jonë është e ndërtuar vetëm mi bazën e sigurimit material, ndërsa e ardhmja jonë ka të bëjë me xhenetin, e kaluara me Ademin, diçka këtu s'po zhdhez, diçka s'o n'rregull. Nuk ka rregull. Nga se duhet me përputh të tashmën, thashë me të kaluarën dhe me të ardhmën. Që kjo është Surja Haka që po na mëson. E shpjegum pak, po ka m'u zbërthy hala në të ardhmen inshallah edhe ma në detale. Ajo që ka të bëj hala ma shumë me të ardhmen. Dhe tash folën për të kaluarën. U dënu Themudi, u dënu Adi, u dënu e kaluara. E tash fillon m'u shpalos e ardhmja. qysh ndodhin njerëzit me u nda, e kah i vjen libri, e kah i vjen, për begatit edhe azabet e ahiretit, është pastaj shpalosja e së ardhmës në pjesën e mbetur të surës El Haka. Allahu xhel-le ue ala na mundësoftë që për të kaluarën tonë së paku si e kemi, tu dëgju Allahu xhel-le ue ala të na shumëfishon shpërblimin për punët e mira, e të na falt për gabimet. E të tashmen Allahu të na mundëson ta kemi ma të mirë se të kaluarën, ndërsa e ardhmja të jetë shumë ma e mirë se e tashmja jona. Të jemi vazhdimisht në avancim në shtim e sipër e për gabimet eventuale Allahu të na falt, na përmirësoft. Kjo është ajo sa për sonte, deri në takimin e ardhshëm Zoti ju shpërbleft. Sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.